ndabaramukije muge mwese muteze abihadi isanganiro ndabaha ikaze mano makuru ya kuri no wa mbere genekerezo ga munani ukwezi k'umunani nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mu biro by'umuhuza basaba impande zose zirabwa n'ikibazo c'amatongo hagati y'abanyagihugu mu ntara ya Bubanza n'ikambi ya gisirikare ku mudugudu kwihanganiranira mu kurindira ibizova mu matohoza kubo ayo matongo yegukira hakaba ari nyuma y'imishiramiro yabaye hagati iyo migwi ibiri bamwe mu bagendana indwara zo mu mutwe mu ntara ya cibitoke ngo bahitamo kuja mu byumba by'amasengesho bitewe no kubura uburyo bwo kugura imiti muhanuzi wa buramatari akagabisha ko ibyumba by'amasengesho bitemewe muri iyo ntara ndasubiye kubaramutsa Dieudonné Murengera Ntwari yahora arongoye banki y'iterambere BNDE yagenwe kuri no wa mbere n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kurongora banki y'igihugu BRB akabasubiriye Jean Chiza yararongoye BRB kuva mu kwezi k'umunani umwaka wa 2017 mu banki BNDE naho hakaba hagenwe Edouard Normand bigenda ko kurongora iyo banki akaba yahora ari mu bakozi bakuru mu banki BRB ibiro by'umuhuza w'abarundi ngo birazi ikibazo amatati y'amatongo kiri hagati y'abanyagihugu mu ntara ya Bubanza n'ikambi ya gisirikare yo ku mudugudu ibyo byemezwa na Innocent impagaritse umuyobozi mwishikira mu biro by'umuhuza Edouard Nduwimana mu kurindira bizova mu matohoza ariko araba kubo ayo matongo yegukira Innocent impagaritse asaba impande zose kwihanganiranira akaba ari nyuma yaho mu ndwi heze habaye imishamirano hagati y'abafise amatongo aho ku mudugudu na y'abasirikare kurikira umuyobozi mushikira mu biro by'umuhuza w'abarundi kuri mikoro ya Evariste Nzekubanyanka eh, gushika ubu rero ibyari ko birakogwa ni ukugerageza kugira amatohoza kugira ngo tumenye neza yuko ayo matongo yoba koko ari ay'abenegihugu canke ko ayo matongo yoba ari aya leta igihe byogaragara yuko amatongo ari ay'abenegihugu nta kundi kundi byogenda atari uko abenegihugu boca babaha umuzibukiro uwo muzibukiro nawo ushobora kuba amafaranga canke ukaba ipande c'itongo kingana n'aho hantu uwo mwenegihugu ikambi yoba yaramutwaye rero eh, aho turi aho tugeze ni amatohoza turi mu matohoza y'ibyo bintu kugira bimenyekane kandi twama tubwira abantu yuko umuhuza w'abarundi adashobora kugira ikintu yihuta cyane kuko murazi ko amatohoza agora genda kuri uyu ahakubwira ibi ugende ku wundi ahakubwira ibindi ku buryo biba bikenewe yuko tohoza neza ukajya kuri bose abakenewe bose kubaza ukababaza ubu rero nibyo twari tukirimwo kandi tukizera yuko mu minsi iri imbere hazoboneka inyishu wa w'abarundi agasubira akishikirana hariya mbere kugira barabe abenegihugu n'abo bantu eh, bo mu ikambi kugira ngo icuka cy’umutekano cy’amahoro n'umutekano n'umwumvikano bigume muri bene burundi mu bisanzwe kubera babaretse bakarima twavuga ko no kwimbura ari ibintu bisanzwe bashobora kwimbura ibintu barimye gusa kubera ubu hamaze kuba teritwari militaire eh, abenegihugu boraba nabo nyene ntibapfe kwirongerayo kuko mu ikambi umuntu yinjirayo yasabye uruhusa ano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'umutekano ikiziga cy'umwana w'umwigeme cyaratowe kimanitse ku giti civoka ku mugoroba w'imana mu rugo ya ku mutumba wa kinyinya zone gasibe muri komine matana ari mu ntara ya bururi ababyeyi b'uwo mwana w'imyaka cumi n'itandatu bivuga ko yari afise imbanyuma z'iminsi mike ngo bari bamusize muhira be n'umukozi abakorera abakorera bagorotse basanga amanitse kuri icyo giti hakoreshejwe umugozi mu gupolisi imatana bakavuga ko basanze ababyeyi b'uwo mwana baza bamanuye ikiziga ciwe nayo umuyobozi nayo umukozi wabo abamukoresha bakikeka ko ari we yari yatwaje indu uyu mwana agaca amwica murize kugira ntibimenyekane igipolisi kikaba kimucungiye mu bitaro bikuru by'imatana aho ariko aravurirwa nkakaba ari mu kurindira ko akira kugira bazwe ku by'ugo rupfu rw'uwo mwigeme ngo no ku bandi amatohoza arabandanya kugira ukuri kumenyekana radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umwe ano makuru arabandanya izimba ry'imiti indwara zo mu mutwe ngo riratuma abagendana indwara zo mu mutwe mu ntara ya cibitoke bahururumbira bahurumbira ibyumba by'amasengesho bitewe n'uko ataburyo baronka bwo kugura imiti umuhanuzi wa buramatari w'intara ya cibitoke ajejwe iby'imibano ahanura abafise abarwaye b'indwara zo mu mutwe kutahurumbira ibyo byumba by'amasengesho kuko bisanzwe bitemewe muri iyo ntara Anne Marie Chitegetse aragabisha barasengera abagwaye mu mpisho ko igihe bazofatwa bazohanwa hisunzwe amategeko Audrey Akimana komenga nta buryo bw'ayo mahera nzoyakura hehe uwo ni odeta kanyange umukenyezi wo ku mutumba wa rusiga uri muri komine Rugombi intara ya afise umwana agwaye indwara y'intandara avuga ko izimba ry'imiti ry'iyo ndwara ryatumye atabandanya kuvuza uwo mwana wiwe jewe nari nagiye kwa muganga barambwira ati rero hari ibinini baza barabaha nkaza ibihumbi bitanu bitanu aho banshindwe ndabitanga nk'ikiringo cy'amezi abiri kugeza aho numva umenga ndikanyiye numva umenga ati none jewe ko umenga nta buryo bw'ayo mahera nzoyakura hehe nayo André Bigirimana wo kuri uwo mutumba nyene amenyesha ko izimbaga imiti y'indwara zo mu mutwe byatumye bahitamo gutwara mushiki we Beatrice Ndabitezimana mu vyumba vy'amasengesho mu gihe yaragwaye izo ndwara zo mu mutwe mu kuja mu ibarabara rero twebwe twakongera bakatubwira ati twe rero twararambiwe tumaze kubona binaniranye mu masengesho twaciye turambiwe kuvuga tumujanye nko ku masengesho haba hariho nk'ibiziriko bibiri vyo kumuboha amaguru n'amaboko muganga Jean Norbert Munyentwari akurikirana abagwayi b'indwara zo mu mutwe ku bitaro bivura izo ndwara biri mu ntara cy’ibitoke ashikiriza ko akenshi bakunze kubazanira abarwayi basinzikaye kubera babanza kubatwara muri ibyo vyumba vy'amasengesho abapasiteri iyo babazanye ngaha ndabasigurira neza indwara zo mu mutwe ikizitera hanyuma n'ibimenyetso umurwayi aba afise ni byiza gufata amasengesho mukamusengera ariko mugabo bakongera agafata imiti iyo afashe imiti n'amasengesho akira n'ingoga kurusha anne marie kitegetse umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kibitoke iby'imibano ahanura abantu kutirukira ibyumba by'amasengesho ngo kuko bisanzwe bitemewe muri iyo ntara akagabisha abasengera abantu mu kinyegero ko bazohanwa kunywa imbere y'uko akuvura muze mushake murabe abanza akababwira ati nimugende muzogaruke agaca abanza gutohoza impanura abantu ko batoza barahirukira aho kwirukira kwa rumenye canke ibyo byumba by'amasengesho kuko n'abariko barabikora ubu nimba babikora binyegeza umunsi urizina bazobavumbura icegeranyo cy'ibigo bitatu byo mu burundi bivura indwara zo mu mutwe biri mu ntara ya gitega mu nama yo gutangaza ibikorwa by'uwo mugambi kuri wa mbere yahuje umugwi w'abahinga hari harimo ubushikiranganji butandukanye umushikiranganji ajejwe imigenderanire ambasaderi Albert Shingiro akaba yashikirije ko ibyo bizofasha mu migambi yo gukomeza ibijanye no guteza imbere ubuzi hamwe no gutunga gutunganya neza ibikorwa bijyanye n'ubutunzi bikazofasha mu kugwiza ubuzi buraca kugacana yandi mu nkino uko twababwiye mu ngingo nkuru nkuru mpagarikizi w'urukino rwa siti volleyball rukinwa na ubumuga bwo kutabona tangura guhagarikira amahiganwa inyuma y'inyigisho zitangwa n'abahinga muri urwo rukino mu kiringo cy'iminsi ndwi kasiyan bizaba bigomba icegera cy'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishami ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi amenyesha ko izo nyigisho zihabwa abahagarikizi ko zitunganywa mu gihe cyose habahimirije amahiganwa ya siti volleyball buca n'andi y'inkino Jean Marie Vianney Ngendakumana kumenya amategeko agenga urukino rwa sitting volleyball hamwe no kuroswa inyigisho mu bijanye n'ugo rukino ni bimwe mu bisabwa kugira umuntu abe umuhagarikizi w'ugo rukino rwa sitting volleyball rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona ni siguro itangwa na Kasiye Bizabigomba icegera c'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishiramo ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi kugira umuntu abe umuhagarikizi hari inyigisho zitangwa ategeza kuba yarigishijwe ivy'ugo rukino akaba ruzi hanyuma akamenya n'amategeko yago ibyo ni nibyo bitegekanywa kugira ngo umuntu abe muhagarikizi wa sitting volleyball inyuma yo kuroswa izo nyigisho niho umuhagarikizi atanguranye zina guhagarikira amahiganwa ariko ngo birashika agahabwa akanya ko guhagarikira amahiganwa mu gihe aba ariko araroswa inyigisho umuhagarikizi wa sitting volleyball atangura guhagarikira inkino igihe cyose yamaze kuronswa izo nyigisho mbere no mu gihe akiri mu nyigisho abiheraho nyene kuko nta na rimwe bagira inyigisho hatari higanwa ritegekanijwe ni ukuvuga yuko iminsi yose inyigisho zama zitangwa hariho ihiganwa kuko iryo higanwa niryo abo bariko bariga bigishirizwa ko byose niho babyigira kandi niho babikurikiriza babaha impapuro barabye uko babyifashemo muri iryo higanwa baba bariko ko izo nyigisho zigatunganywa bivanye n'ukugene amahiganwa ameze izo nyigisho rero eh, bivanye nuko amahiganwa ameze dufate nko mu karere habereye ihiganwa mu karere baca bigisha abahagarikizi zigishwa n'abarongoye ibyerekeye izo nkino mu karere ni inyigisho zitangwa mu kiringo c'indwi imwe gusa nkuko bibandanya bishikirizwa na biza bigomba izo nyigisho ntizimara igihe kirekire barabajira ati zimara igihe kingana gute Eh, iminsi yose zimara indwi imwe eh, haba ku rwego rwo mu gihugu haba ku rwego mpuzamakungu ntizirenza indwi imwe uwo asanzwe ari cyegera cy'umuyobozi yajeje ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi avuga ko inyuma y'izo nyigisho kwa cyakurikira amahugurwa ku bagarikizi hamwe n'abamenyereza hanyuma bazaragira bimwe bita amahugurwa canke eh, gukarihiriza ubwenge abahagarikizi n'abamenyereza mbere kuko uja uraduga amagara parade uko ugize inyigisho nkarishabwenge nuko uzuraduga muri bucanandi inkino izokurikira kasiye bizabigomba azotuyagira kubisabwa kugira muhagarikizi urukino rwa sitting volleyball atangure guhagarikira amahiganwa yo kugwego rwego mpuzamakungu hamwe n'ibihano bihabwa umuhagarikizi wa sitting volleyball mu gihe aba yarenze amategeko agenga urwo rukino akunda kubivuga kenshi uburundi ntibwaremewe gufashwa imyaka yose ahubwo ngo bufashanye n'ibindi bihugu kuri ibyo rero iyi ntambwe nshasha ije yunganira ibintu igihugu cashize imbere bigaheza bigaterera mu iterambere ry'uburundi intumbero nyamukuru ikaba iyo guteza imbere imigambi itanga akazi ishyira imbere bose atawukumiriwe de la population avec l'obligation de ne laisser personne de côté. akaba kuri iyo nkuru turangirije ko hano makuru ndabashimire mbere mwese mwari ko murayumviriza nshimire na Innocent ibona imana yatumye amajwi abashikira kuri mikro mwari kumwe na Onera Muco mukanya muce mukurikira amakuru yo mu karere mushikirizwa na Moise Misago afatikanije na Marie Claire Kazeneza Anthony Blinken umunyamabanga wa leta Ubumwe za Amerika azogendera igihugu cya Repubulika ihanira intwaro rusange ya Kongo kuva igenekerezo rya 9 gushika igenekerezo rya cumi z'uku kwezi ategekanya kubonana n'abategetsi b’icyo gihugu n'abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu byo bazoganira harimo itunganywa ryiza ry'amatora ategekanijwe umwaka uza wa 2023 mu guteza imbere iby'agateka ka zina muntu hamwe n'uburenganzira bwa kiremwa muntu nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu actualité.cd mu byo bazoganira harimo gushyigikira utwigoro tw'akarere mu gukomeza amahoro mu buraruko bwa RDC hamwe no mu karere k'ibiyaga binini muri urwo rugendo amashyirahamwe arenga cumi harimo Human White Watch yarasohoye itangazo aho yifuza ko Anthony Blinken amakungu yari akwiye gufatira ibihano ubutegetsi bwa Kigali aho avuga ko icyo gihugu cyateye Kongo amakuru yo mu karere mu gihugu ca Kenya abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuri uno wa kabiri biyemeje guteza imbere ubutunzi bw’icyo gihugu nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru The Daily Monitor Inyuma y'ukwezi bari mu myiyamamazo abakandida babiri William Ruto hamwe na Raila Odinga barangirije imyiyamamazo yabo mu gisagara ca Nairobi kuri uno wa gatandatu icegera c'umukuru w'igihugu wa Kenya William Ruto hamwe na hayira odinga atavuga rumwe na leta ariko ashigikiwe n'umuganga uri ku butegetsi nibo biboneka ko bafise amahirwe yo gutogwamwo ugiye kurongora igihugu ca Kenya nkuko tubandanya tubisoma muri ico kinyamakuru The Daily Monitor ikinyamakuru The Citizen cyo muri Kenya cyandika ko Bobby Wine yatangaje kuri w'Imana abicishije ku rubuga ngurukana bumenyi ko we na Besige bombi bahoze ari abakandida amatora mukuru kuri igihugu ca Uganda bari muri Kenya nk'abarozi b'amatora ategekanije muri icyo ico gihugu kuri uyu wa kabiri mu gihugu cya tanzania naho igenwa ry'abacamanza ryateye icuka byandikwa n'ikinyamakuru mwananci nubwo abashingwamanza bashimishijwe n'igenwa ry'abacamanza mirongo ibiri na babiri muri sentare ntayinyuzwa n'umukuru w'igihugu cya tanzania samia suluhu hassan basabye ko haba impinyanyuro zotuma mu gisata cy'ubutungane haba umuco hambavu y'uwahoze ari mu mugwi wateguye amatora muri ico gihugu itangazo ryasohowe n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yerekana ko abashingwamanza ba leta abacamanza bakuru n'abashingwamanza bigenga hamwe n'abigisha b'amakaminuza bari mu bagenywe kuja muri urwo rwego rukuru mu butungane muri abo bagenywe umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan yashizemwo abakenyezi nk'uko vyakozwe n'abandi barongoye igihugu ca Tanzania abacamanza cumi kuri mirongo inabiri bagenywe n'abakenyezi ukurahira kwabo gushobora kuba umunsi uwo we wose nk'uko bibandanya byandikwa n'ikinyamakuru mwananchi akaba ari hano turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru vyo mu karere mwayashikirijwe na Joe Marie Claire Kazeneza fatikanije na Moise Misago naho ubutaha amakuru yo mu karere